ang lahat ng tao. Ayon sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Oh. Sa'yo ba yun? O sa akin? Sa akin yata, no? Okay na ako. Yan, okay na ako. Ano, ayoko kasi may mic sa akin. Eh. Okay, dito tayo ngayon sa ating sermon number 23. Tayo ngayon ay nasa ikalimang konteksto na or kung sinabing context, ibig sabihin ng pagsunod sa pananampalataya. At tayo ngayon ay nasa series na kung saan sinasagot natin yung question, anong uri ng pagsunod ang nais sa ating makita ng Diyos? Okay? Marami na tayo tinalakay dyan, pero tingnan natin yung ikalimang ibig sabihin ng ano ba ang pagsunod sa Panginoon. Now, I think year 1974 sa lugar na paborito namin ni Ate at kung saan, kung mabigyan kami ng pagkakataon, doon kami magkahan minsan ng mga buwets. Ang lugar na yon ay puno ng mga magagandang kalachichi. Alam, ano yung tawag sa makulay na yun? Kaya, Sakura Trio. Of course, Sa lugar na ito, may isang professor na ang pangalan ay, kung natatandaan ko, Nagashi. At itong si Nagashi ay mayroong tapat na kaibigan. Ang <laughs> At yung kaibigan niya na ito talaga ay maasahan niya, sa yung nagbibigay ng ligaya sa kanya, kay Nagashi, kahit si Nagashi ay wala pang girlfriend. So kapag wala pa kayong girlfriend, yung tapat na makakasama ng isang puweblo, isang alternative ka na. Now, etong si Nagashi ay kilala sa University of, of Toho bilang isang math professor na gaya ni Ate Ilay ninyo. Matalino si Nagashi, lahat ng calculus, algebra, geometry ay kaya niyang isolve. At si Nagashi, sa pag-uwi niya tuwing hapon, lagi siyang sinasalubong ng kanyang tapat na kaibigan na to paglabas niya ng trend at hindi natin maunawaan yung ganitong kultura or situation sapagkat dito sa Pilipinas, gawa ng third world country tayo, di wala man lang tayo makitang trend at dumadaan dyan sa tabi natin, maliban lang kung napunta kayo ng Laguna meron kahit pa paanong trend doon. Bagamat sinasabi yata na magkakaroon ng project ang government natin na kung saan mula dito sa Las Marinas yata o Cavite, din papunta na ng Manila, magkakaroon ng trend. Kailan pa kayo? Pero sa Japan, ang trend sakali ay uso. At dahil sa medyo malamig doon, you eh, know, din kinakailangan ng matinding maintenance sa init or heat ng ng kasino gaya ng tren. And so paglabas ni Nagashi sa tren, alam niyo yan, kapag nananood niyo ng ang ah, slam dunk, di ba? Slam dunk, di ba? Abang dun sa yung yung sa song pa lang, opening song. Ayan, ah, ganyan. Tapos, sa, sa, sa tapat eh, uh, may thread. Ang labas niya, lagi siyang sinasalubong ng kanyang tapat na kaibigan ito na maaaring sa isipan niyo na ngayon ay naglalaro kung sino ba yung tapat niyang kaibigan yan. Maybe alam mo na. At naglalaway lang kayo na banggitin ko na. Ang tagal naman yan kung sino ba tapat na kaibigan yan. And so lagi yung nangyayari. Every time na uwi siya mula sa university, sinasalubong siya na lumabas ng, ng kanyang tapat na kaibigan na ito doon sa tren na yun, I think station 7 yata. Yung kanyang lagi na kasi medyo sa baba daw yan, station 7. So yung kanyang tapat na kaibigan ay laging naghihintay sa kanyang nakatingin doon, hinihintay yung kanyang paglabas, kahit maraming tao, o oh, dyan na si Mr. Nelson. But one time, hindi alam yung kanyang tapat na kaibigan na ito na si Mr. Adosati, gawa ng kanyang pagiging matalino at genius, bet, yung tawag mo, pumutok, kayo matisip. Kayo, ano yung So, kakaturo ng mathematics, kaka-solve ng calculus, physics, hindi nakayanan ng utak, uh, aneurysm. So, in other words, namatay siya. Now, just to make the story short, this is the best pronunciation. Huh? Just to make the story short, yung kanyang kaibigan na to, tapat na kaibigan na ito ay hindi alam yung nangyari sa kanya. And minsan pa, just to make the story short, wala kasi siyang alam kung paano malaman yung nangyari kay Mr. Nagasako. For nine years, patuloy na naghintay itong tapat na kaibigan na to sa Kalimipetis na Manasa. Nine years. Lagi siyang naghihintay doon sa tren na yon, doon sa station 7. Sa Manasa na siya. Hanggang sa dumating yung time because of emotional breakdown according sa mga doktor, namatay at ang tapat rin ang kaibigan ni Mr. Nagasaki sa kakahintay doon sa Station 7. At yung Station 7 na yun, sa kultura ng mga Hapon, ay parang kumbaga sa atin ngayon merong shrine, may temple, may church na kung saan mararamdaman daw nila yung atmosphere, aura, energy ng tapat na kaibigan nito na kumbaga yung kanyang hatso ay pinalagaan niya doon sa Kristo. Nararamdaman daw ng bawat pumupunta doon sa Station 7 may something na positive presence dito. May something na powerful energy dito di, na kung saan hindi ma-penetrate ng, kumbaga sa term pa natin, kampo ng kadiliman. Alam niyo isa akong demonologist ano? pagdating sa mga multo, ah, alam ko explanation din ako uh, merong term na ang tawag ay impregnation na kung saan ang ibig sabihin kapag yung isang nilalang being ay nagbigay ng kanyang matinding aura, ng kanyang matinding personality, emotion sa isang place na yon, ang term ng iba tinatawag grudge. But ang grudge yung negative energy. Pero kapag itatransform mo yan sa positive energy, kumbaga, you know, ano, na, narito, no? Nature, energy, gano'n. May something na sa place na kapag pumunta ka doon, may, may parang something sa place na ito na iba sa place na yun. Which is gaya ng church. Kapag kayo napunta dito, masasabi ninyo, parang iba ang church talaga. Huwag na kumpara dun sa disco, kaya kumpara dun sa promenade. Kapag tumapa kami dun sa Bible Life Fellowship, parang may something dun. Ang yabang lang dun ng tagapagsalita. Eh, pero may something dun eh. Something sa place ng Bible Life Fellowship. And I hope that it is positive energy. Now, itong tapat na kaibigan na ito, nagbigay ng kanyang positive na energy dun sa station 7. Hanggang ngayon, talagang mga hapon, ah, kinikilala nilang station 7 yung place na yun. A positive place. Now, the name, I hope nakamukha na kaibigan ninyo yung building na ito. The name of this faithful friend ni Mr. Nagasaki ay si Hachiko. Hachiko. Yeah. Wala akong ano dito. His hindi ko masabing gaman. Eh. Hachiko. Na tinaguri ang the faithful dog. Basahin niya. Wikipedia, YouTube, meron ding story. For nine years, naghintay siya sa kanyang amo. At simula noon, etong animal na ito, gustong term, etong hayop na ito, nagbigay ng positibong kultura sa mga hapon. Hayop yan ha. Sana tayong tao magbigay din ng kakaibang impluensya dito sa ating kultura, dito sa ating barangay. Na nasabing, uy, yan, si Mr. Collapse, uh, ah, yan ay matinding nila lang dyan sa Santa Maria. Parang ganun. So magbigay tayo ng contribution sa good. Etong asong ito bumago ng kultura ng GMRC, Good Manners and Right Conduct, ng mga Hapon na siyang nags, nagbigay ng contribution sa kanilang prosperity, sa kanilang pagiging mayamang bansa kumpara sa atin. Okay? Eh, dito ba sa Pilipinas, ano kasi yung ating parang impact o madalas na picture sa ating mga Pinoy? Sa halip na hachiko, Juan tamad kasamaan. Bayabas, hintayin bumagsak. Kung nasa Mindanao ka, hindi, hindi bayabas ang ibabagsak sa'yo eh. Ano yan, be? Durian. Yun. Alam niyo yung durian? Yun. Kung nap, hindi niyo pa nakita, i-google ninyo. Pag, uh, sige, huwan, kaya walang huwan tamad doon sa Davao. Kasi ang mga huwan doon, papahigain, hintayin bumagsak yung durian. Kung alam niyo yung durian, eh, yan. Assignment niya. Kung ano yung durian na yan. Now, pagdating sa pananaw nating mga Kristiyano, kung tatanungin natin yung pinakamatalinong hari na nabuhay sa kasaysayan, ganito ang kanyang sinasabi. Okay. Tanggalin ko nga ito, saglit lang. Papatayin ah, ko na lang. Ay. Maganto na lang ako. person, napakaganda ng question, but a faithful man who can find? Lalo na sa panahong ito, lalo na sa kultura dito sa Dasma. Kung, kung kayo ay magkaroon, alam ko mga kabataan pa kayo, no? Marami sa atin dito kabataan, pero kapag kayo ay nasa estado ko na na kung saan palatingin ka ng nangyayari sa kultura, na kung saan, pero hindi, hindi. Yung story ng Death Note na sila, eh, ano yun, young people, hindi ako naniniwala kasi mismo yung bayani natin na si Jose Rizal ay naimpluwensyahan ng isang aklat ng kanyang panahon na ang pamagat ay The Count of Monte Cristo. Kaya si Rizal naging Rizal, naging bayani natin, kaya kaya niyang pumarap sa luneta na according doon sa sumusuri ng katawan, walang anumang kaba na nangyari sa kanya. Sinusuri siya kung kinakabahan ba siya. Habang papunta siya doon sa pagbibitayan, ay may pagbabalilan sa kanya sa luneta. Patotoo ng mga tumingin sa kanyang pulso, katawan, napakapayapa ni Rizal, walang anumang kaba. Bakit? because of the Count of Monte Cristo. Pinalakas ng aklat na ito yung sense of justice. Ibig sabihin ng sense of justice, yung kamalayan mo sa katarungan, yung paninindigan mo sa kung ano ang tama. Doon malakas si Rizal. At si Rizal, dahilan sa kanyang ina, I think 7 years old pa lang siya, ang taas na ng kanyang kamalayan sa tama at mali. That's why yung kanyang pag, hindi na ako nagkakamali before uh, 33 years old siya. Hindi siya umabot ng 33 years old. So meron mga tinatawag dito sa ating bansa na resalista kasi sa kanilang pananaw, nag-incarnate daw si Jesus Christ kay Jose Rizal. Na, ibang usapin niya. Meron pa sa Dabura, sa Del Norte. Huwag kayo maniwala doon. At huwag din kayo maniwala sa sinasabi ng mga realist na kung saan nag-incarnate si Jesus Christ sa ating isa. But the point is, yung ating uh, ah, pambansang bayani nagkaroon ng ganong katangian sapagkat so, meron siyang magandang background, meron siyang magandang values na kinalakihan. Una, ng dahil sa kanyang magulang, ikalawa ng dahil sa mga resources or books na kanyang binabasa. Now, sa time natin ngayon, ano yung pwede magbigay sa atin ng sense of values, mag-positive na attitude? Marami. Even in anime, we can. Sana kung nanonood tayo ng anime, tingnan natin yung moral values. Kasi ang dami. Now, for example, Light Yagami. Bakit siya nagkaroon ng ganong pananaw na lipulin ang lahat ng mga masasama sa society through his death note? Bakit? Sapagkat napakataas ng kanyang pananaw o sense of justice. Ayaw niyang may umiiral ng mga drug may mga pasaway, mga tambay sa paligid na kung saan hindi maaasahan ng inang bayan. Ayaw yon ni Laitiagan. And actually, hindi yun kwento lang. Meron yung philosophical background. Yung ganung, yung ganung bagay, no, pasikat lang ako kayo lumaki, pwede nyo ito. Kaya ngayon, internet ninyo, ang tawag doon, kumbaga sa mundo, ng pag-aaral at ng edukasyon, ang tawag doon, yung ginawa nila itiyada na utilitarianism. Ang politika, isa yung pananaw sa politika at pananaw sa lipunan na kung saan yung mga teorista nito at mga pilosopo nito, mga naniniwala dito, proponent dito, naniniwala, kumbaga parang sa pananaw ni Duterte, patayin ang mga adik upang tumahimik, magkaroon ng peace and order sa ating bayan. That's the point. Ganon din, mayroong ganong si, si Rizal natin, itong pambansang bayan natin, ang taas ng kanyang sense of justice. So yun ay nagpapakita lamang na palusot sa panahong ito na gaya ng sinasabi ng maraming uh, nag-aano dyan sa social media natin na porque 12 years old ka o kabataan ka pa lang, hindi ka pwedeng magkaroon ng isang mataas na isipan na gaya ng mayroon si Rizal by pananaw. Mali yun. Parang ngayon, ah, ibang-iba talaga ang generation ngayon kumpara. Ang tawag na yata sa inyo ay alpha generation na. Alpha kami ay late millennials, tapos merong Generation Z, parang uh, si, si ano, si, ano, lahat <laughs> daw. generation Z yan, si Justin. Ako, millennials. Yeah. Tapos pagkatapos yung Generation Z, I think kayo na. Alpha Generation. Ganyan. Ang layo, dekada yung layo natin. Nung time ko, 12 years old pa lang ako, pampihira, alam ko na yung mga bagay-bagay sa paligid. Ang tanong na agad ng nanay, ng nanay ko sa akin, 12 years old, old ako, kaya mo nang bumuhay ng babae? Magtrabaho ko na, parang gano'n. Matuto ka nang sumalok ng, oo, oh, nagigigib pa ako noon. Mat mat marunong ka namang magbantay ng ganito't ganyan, marunong ka nang maglagari, marunong ka nang humawak ng martilyo, kumukto, baka napupukto pa kamay mo. Ngayon, mga kabataan, alam lang, ano, ganyan. Kasi sabi, ah, ah, kumikita na ngayon through games. Kaya pagdating sa, kumbaga pag nag-asawa, kasi nagbuntis, si girlfriend, gaya ko, may <laughs> nakatulong ako ko, inaaway ng babae yung lalaki, yung boyfriend niya. Ako si bakit ka, gusto mo akong palitan. Yapang ng babae. Baka nandun yata kayo na makaranta. Paggabi rin. Eh. Pero sabi ko, pumapata. Pero nagbuntis, o parang ganun. Tapos eh, yun, nagsama sila. Eh yung babae hindi marunong man lang magluto. Kahit yung pagluluto ng sardinas, hindi alam. Ay, eh, panghihiraman yan. Tapos yung lalaki, hindi alam kung paano pumukpok, martilyo, gamit maglagay. Ano ba yan? Naka, ah, mapuputol pa yung nalilis. Ang, ang ano, pero nung time namin, kung lalaki ka talaga, ang hamon sa amin, 12 years old ka pa lang, marunong ka na maglagay. Ngayon, iba na ang tanong. Eh, nasa pulpit lang ako, pero alam ko mga tanong ng mga kabataan Eh, bastos at alam ko lahat ng bastos. Ang bihira. Nasa pulpit na ako. Pero yun eh. Yun eh. Ngayon, sabi ko, anong nangyari sa generation na to? Nasaan ang spirit ng Rizal? Kaya pagdating tuloy sa usapin ng values, lalo nga pinatalakay natin uh, specifically, particularly sa punto ng katapatan, ang mga kabataan walang dedikasyon sa isang bagay. Alam niyo yung pagkakaiba ng, ng bansa natin. Partikular lang sa bansang Hapon. Ang mga Hapon, mga bata pa lang daw doon, talagang meron ng isang subject na kung saan tawag dito sa ating JMRC. Pero doon, mas particular pa. Doon, meron, kumbaga tawag dito sa atin makabayan. Meron silang subject doon pa lang sa formation age ng mga bata from kinder to grade 6 na kung saan paulit-ulit yung ganon sa kanilang curriculum, pagiging makabayan. Tapos hindi sila pinag, hindi sila binibigyan ng ano ng sa aralin na yon lagi nilang ibinibida yung kanilang bansa, tapos kung mangingibang bansa ka, parang taksil ka sa bayan. Hindi nila. Kaya naka, nakarinig na ba kayo ng mga Hapon na laganap sa iba't ibang lugar? Wala masyado. Wala masyado. Sino ang laganap na lahi sa iba't ibang bansa? Tapos anong pa tayo? Parang nagyayabang sa ganon. Mga Pilipino. Dami, sa iba't ibang lugar. Eh, yayaman daw doon, pera ganyan. Yeah, pero taksil ka sa bayan. Ah, oh, personal ang pumatay lang kung bakit ganun. But the point is, ang hina ng nasyonalismo ng pagkamakabayan dito sa ating lugar. Kasi yung mga pinuno natin dyan sa gobyerno, barangay tanod, yung kung sino mang makilala ninyong naglilider, naglilider, lideram dyan sa paligid, eh walang maayos na palos. Solomon, O oh, sinong tao ang mapagkakatiwalaan mo ngayon? Sinong tao ang mayroong determinasyon na gaya ni Hatshepsut? Nagkaroon na ba kayo ng pagbabasa, kunyari sa mga comics, manga, ng ating mga Filipino writers? O kaya kung nakapanood na ba kayo sa Netflix, yung, yung babae ang bida dun eh, yung Silvio, ano na eh? Sino, sino kayo sa'yo? uh, 13, nang naghahanap ako din ng isang filosofiya na masasabi kong parang pwede nating may pagmalaki. Pero, kung kayo ay nanonood ng Hunter x Hunter, ni wala man lang ako nakita sa mga comics o kaya uh, comics tawag natin ng uh, ating mga Pilipino ng ganitong idea. Kilala niyo sa Hunter x Hunter si Netero? Netero, isang matanda yun, yun yung sa Hunter x, uh, mas matanda siya, parang payatot lang with something, tapos eh, basta, ano, siya yung presidente ng Hunter Organization. Now sa, sa arc o saka sa ibang mga season, hindi nire-reveal yung kanyang power. Pero nung dumating yung arc na Chimera and arc, pinakita doon yung kanyang power, yung kanyang ability para labanan yung King of the Ants. Ganon o kahit King of the Chimeraans. Ang nagustuhan ko doon na idea na wala sa ating mga Pilipino yung ganito eh. Ito daw sinetero, nahubog niya yung kanyang ability kasi for two years, hindi ako nagkakamali, two years or more than pa yata, tumayo lang siya sa isang lugar at trinactis yung isang bagay lang. Punch. And then, yung pakilala. For two years. Then nagulat na lang siya, nakagain siya ng atin. Wala akong kailanman nakikita kahit sa mga social gurus natin, mga DJs, mga itbulaga, mga ganyan, o mga artista natin ng ganong pananaw. Hindi tulad ng mga Koreano at mga Japanese, na kung saan mauupo yan, aralin lang for 2 years magpiano, ganitong piece. <laughs> Two years, ganito, ganito lang. Sa ating mga Pinoy, pa. Dito sa Dasmariñas, hindi ako nakakita ng mga masyadong, oh, hindi, sabihin ko na, hindi ako nakakita dito ng mga music lovers, ng mga musikero. One time lang na napunta ako dun sa Walter, merong ah, tumutok sa uy, nagbago na rin sa wakas, may mga music na rin. Alam niyo ba yun? Sabi ko, hindi marunong tumugtog ng gitara ang mga taga-Dasmariñas. Hindi mag-ano, piano, sa inyong school, iilan ang marunong sa music. Hindi sa, eh, ito magyayabang ako. Hindi tulad sa amin doon sa Baguio. Oo, amen. Doon sa Baguio. Pag nagano doon, ang dami mga music lover doon. Hindi mo kinakailangan makinig ka ng mga ano, sa ano nila, yung ano, love radio, mga ganyan. Tapos meron sikat doon sa Facebook, yung nababae, nabastos, ano. yung pa, ano, huwag pa, sabihin niyo sa akin minsan sa Facebook. Parang, pero babae siya, maganda. Pero bastos yun mga, hindi siya, yung mga taga doon, ang daming alam sa music. Hindi mo kinakailangan makinig ng mga mga kanta ng mga bago ngayon dyan sa love radio. Kasi mismo, taga doon, pili ka country, gano'n. Tapos ang ganda pa ng mga lyrics. Tapos dito sa atin, kahit yun, no, oh, pag naglalakad sa promenade, o pagkabi, sabi ko, sino kaya mong nagigitara? Wala. Ano ang power ng mga taga Dasmariñas? Sayaw. Sayaw. Gameboys. Tapos teenage. Tapos mga lalaki. Ang tawag doon? Boxer. Boxer. Bakats. Mga bakaters. Mga babae kembokers, mga lalaki bakaters. Ganyan. So sabi ko, ano? Ano? Anong grabe itong dasmerins? Ano? ay nagpapakita, yung ganyang social condition natin nagpapakita ng something. And so, the question of Solomon is, who's the faithful man? Sino ang matapat? Sino yung may paninindigan? Sino yung matapat na gawin ng isang bagay? Yan ang kanyang question. Okay? Now, dito sa binasa natin kanina, ay, ano yun ko pa to? Mayroon pa sa mga sinabi. Sinasabi ng bawat isa, ay, napakabagay nitong pangungusap dito sa DASMA. Alam namin yan ni ate ninyo by cultural study. Sinasabi ng bawat isa na siya ay tapat, ngunit kahit kanino sa kanila hindi ka nakakatiyak. May magkiklaim, Uy, tapat ako sa'yo. Tapat ako sa'yo. We, sabi ni Solomon, isang socio-political na hari, kumbaga sa ability, si Solomon, meron siyang emperor eye na kung saan alam niya yung psychology ng marami ng mga tao sapagkat siya'y nasa vantage point na makita yung kanilang mga ugali. So nung sinabi niya to, hindi siya anga-anga. Meron siyang karanasan, meron siyang pinag-aralan, meron siyang katatayuan na kinalalagyan para makita niya to. So nung sinabi niya to, sinasabi ng bawat isa, kiniklaim ng bawat isa, tapat ako sa iyo, tapat akong tao. Pero ito, ngunit kahit kanino, sa kanila hindi ka nakakatiyak. Di mo tiyak. Di mo tiyak. Eh, iba dyan eh. Nasagi mo lang, tapos yung kape mo doon sa Starbucks, napapod sa kanya ano, eh, hindi na kayo friend. meron kang nililigawan, ng sinunas na nararamdaman nito. Tapos eh, wala namang intention yung, kunyari ito, meron kang nililigawan. Tapos itong si best friend mo, dahil mas kulog kaysa eh, sa'yo, ang gusto ng girl, kulog. So tumingin lang to. Eh wala naman siyang pagnanasa ng dun sa girl. Paras, Pero bigla mo nakita, nagtampo pa. So ang hina ng parang friendship niya, pag ganun, ano, dapat sports lang. So it's illustration lang yun. So, may mga ganyan eh. I think, bawat isa sa atin may karanasan na meron tayong sinasabing kaibigan, sinasabing acquaintance, kakilala, naka... Basta, nakapalagay ang loob. Pero, may sitwasyon lang na nangyari. To now. Okay? Yung katapatan sa'yo, wala na. Na, bigyan ko kayo ng konting ano kaya magalala, malapit na ako matapos. Kapag sinabi natin tapat sa wikang Tagalog, anong ibig natin sabihin? Iba yung ating pagkakaintindi sa word na uh, tapat eh, kumpara sa wikang Ingles. Ang tapat, kapag trinanslate mo to sa wikang Ingles, ang ano ay faithful. Ang salitang ugat ay faith. Hindi ko na ito mapaliwanag. Pero bakit nagkaroon tayo ng ganitong kataga bilang mga Pilipino o bilang mga Tagalog? Bakit natin sinabing ang isang tao ay tapat or faithful? Kasi ganito yan. Kapag sinabing tapat, hindi ka nakatalikod. Diba? Ito yung salitang ugat niya. Tapat. Naka Kunyari, ito yung tao, hindi ka nakatalikod. Ang isang taong matapat, humaharap, mata sa mata, kumbaga ngipin sa ngipin, walang taguan. Yun ang ibig sabihin ng katapatan sa dugo nating mga Pilipino humaharap tayo sa kung sino tayo sa isang tao, walang pagkukunwari, walang pagbabalat kayo. Yun, kaya ang, ang ganda ng word natin, pagbabalat kayo. O kaya kunyango, o ayaw ah, ko alam niyo, ayaw na kunyango. Kaya sabi, balat kayo eh. Oh. Kaya sinabi, compound word na balat kayo, meron kang nilagay na skin na makita nila kayo. Ganon, nila. Ganon. So balat kayo. Pero yun eh, tapat. Pag nakatapat, hindi ka tumatalikod. Kaya meron tayong na buong word trigor na kung saan galing kay Judas kasi trigor kasi pinira mo akong patalikod. Diba? May ano ganyan pa sabi, ewan ko, ginagamit pa nun, yata nga, eh, o oh, panahon ko lang yan. Pero tinira mo akong nakatalikod eh. Bastos na yan. Tinira mo akong nakatalikod eh. Yun. Antonyms yun o kabaliktaran yun ng tapat. Kapag tapat, sumusunto ka ng nakaharap. Pre, kaibigan kita, I love you. Eh, grabe ka eh. Mali ginawa mo sa akin eh. O yun. Nagkakaharapan. Hindi, titirahin mo ng nakatalikod. So yun ang ibig sabihin natin ng faithfulness. Harap ka. Yung eye to eye. Kaya meron din kasabihan. Tingnan mo ako sa mata. Tingnan mo ako. Bakit natin ginagawa yun? Kasi meron tayong psikoloya o psychology bilang Pilipino na ang mata hindi magsisinungaling. Kung talagang isang tao may integridad sa kanyang puso na hindi yung kanyang intensyon, bagamat yung kanyang ginawang aksyon na iba, mata. Tingnan ako sa mata pa eh. Talaga ano bang yun? Kung oo. Nakikita mo eh. Pero kaya, meron din tayong nabuong conclusion. Ay, ah, hindi makatingin sa mata pre. Hindi makatingin. Umiiwas. Bakit? Eh guilty. Yung anak ko minsan, pag, pag meron siyang kasalanan, sabihin sa akin. Ay, ang daming theology dyan. Pagdating sa daay, magnatapat. Pero yun, ang isang taong matapat, tumatapat talaga. Gaya ni Hachi, tuloy na hinihintay. Tinitingnan. Pero yun nga, wika ni Solomon, sinong tao ang siyang tatatagpuan natin ng ganyan? At yan mismo ang gustong sabihin ni Apostol Pablo dito sa atin sa Romans chapter 3 may mga tao doon sa bansang Israel, sila tinatawag na mga Judaizers, mga religious, mga pari, mga scholar ng simbahan. Pero bakit sila hindi tapat? Kasi bagamat alam nila ang Biblia, hindi nila pinamuhay yung kanilang nasa utak. And therefore, sabi sa kanila ni Jesus Christ, kung naririnig nyo, yung ganitong kanyang sinasabi, ito yung salita. Maganda sa wikang Tagalog din. Mapagpaimbabaw. Parang palag kayo yan. Yan ang kanyang hatol sa mga hudyong yon na nasa simbahan, mga leader ng simbahan, mga pariseo at eskriba, sa Duseo na kanya mga nakadibate ng kanyang panahon kasi, oh, nagbabasa-basa kayo ng ganyan. Hipokrito naman yun. In other words, hipokrito. Kasi yung pinapakita sa ibabaw, kontradiksyon sa kung ano yung kanilang alam sa Bible. That's why, napakapatuloy na tanong ni Solomon sa atin ngayon at maging ng Panginoong Diyos, kung tayo ay lumalapit sa Kanya, sino ba talaga sa atin ang faith? Tulad ni Hachiko, na kung saan, ah, sabihin mo sa Diyos mata sa mata, Lord, gusto kong seryosohin ka yung kamatayan mo sa krus, Panginoon. Gusto kong seryosohin na ano man ang sinasabi ng aking kultura na jolux ka daw something. Pero gusto kong malaman, Panginoon, na yung ginawa mo dun sa krus, hinarap mo yun. Hindi ka tumalikod, hindi ka umalis. Hinarap mo yun, Panginoon, yung kalbaryo yun para sa aking kasalanan. Ang tapang mo nun. Tapat ka tinapatan mo yung halimaw ng bansang Imperium Romano ng time na yun. At bagamat ikaw ay tinuturing na anak lang ng karpentera, pinarap mo yan Panginoon para sa para magugasan ng kasalanan ko na kapag ako saan man akong lugar naroon, ipigit ko ang mata ko at sasabihin ko, Lord, patawarin mo totoo. Bagamat hindi kita nakikita sapagkat ikaw ay Espiritu, may gagawin ka sa puso ko. Darating ang banal mong Espiritu na hindi alam ng mga tao sa kulturang ito sapagkat hindi sila tapat sa iyo, hindi sila lumalapit sa iyo. Pero ako ngayon, Panginoon, nalalapit sa iyong harapan, mararanasan kita kasi sabi yan ang iyong salita. Ilan sa mga tao sa ating lipunan ang tumatapat sa krus ni Jesus? Kayo, ako, ginagawa ka lang. Sana'y huwag tayong umalis ng lugar na ito na hindi kayo ay to ay kahit sa pagtulog ninyo mamayang gabi na hindi kayo nag ay to ay sa Panginoon dahil kung hindi, impyerno tayo lahat. Panginoon, sana po'y maging kapatid na tulad ni Hansel. Naway huwag namin paglaruan, gaya ng ginawa ng isa sa nakarang balita lamang. Sana'y wag na wag kaming matuwa doon o wag naming maliitin yung kaseryosohan ng ginawa ng pasaway na kundi mabuo Lord sa aming puso yung kaseryosohan at katapatan na Lord, may ginawa ka para sa amin. Tinapatan mo kami sa pamagitan ng krus. Handa akong mamatay sa amin ay to ay. Nalagutan ng hininga mo para sa amin. Sana Lord, maging ganun din kami. Sana, sana Lord, ang dami namin pagkakasala sa iyo. Nagko-contribute din kami sa lipunang ito ng mga pagkakasala. Sana Lord, maging tulad kami ni Rizal na hindi maging jolog sa amin yung pagkakaroon ng isang matured na isipan kahit kami kapataan pa. Lord, palaguin mo kami. Tapatan mo kami ng iyong Diyos. Dumating ka nawa, banal na spirito sa sandaling ito at kumilos ka sa puso ng bawat isa. Sa ngalan ng Jesus. Amen.